Pode vir, vem. Ah, tá gostoso, hein? Vai, vai, vai. Vixe, o bicho, hein? Jack Jerry de novo, ó. Jerry, tô endoidando. Tem várias aqui Vai. comigo. Avisa que eu tô chegando. Que hoje nós tá o E aí, vou dizer. Aqui tu no esquenta, vários goró aqui, loira, ruiva e morena. O baile tá da hora e geral tá se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Nossa tropa é ruim e elas vão descendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo aqui aquecido. Já tocou a no fluxos e ela desce no grau. E várias bobo granada atacando em geral. Mas quando tocou a nova, é geral se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo. Aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo. Ah, mas não enche. É, é. Porque ela tá se envolvendo. Jerry, tô endoidando. Tem várias aqui Vai. comigo. Avisa que eu tô chegando. Que hoje nós tá o E aí, vou dizer, aqui tô no esquenta. Vários tá se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Nossa tropa é ruim e elas vão descendo. Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo. Já tocou a nos fluxos e ela desce no grau. E várias bobo granada atacando em geral. Mas quando tocou geral se envolvendo, aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aqui, aqui, aquecendo. Ô filho, vai vir embora não? Ah, mãe, não enche. Porque ela tá se envolvendo.